บุ๊กทูสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดรอบบ้านอินคาสอินคาสบ้านของเราอยู่ที่นี่ aici este casa noastră Aici este casa noastră. หลังคาอยู่ข้างบน sus este acoperișul, Sus este acoperișul. ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง jos este pivnița, Jos este pivnița. มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน în spatele casei este o grădină, În spatele casei este o grădină. ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน în fața casei nu este nicio stradă, În fața casei nu este nicio stradă. มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน lângă casă sunt pomi, Lângă casă sunt pomi. อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ Aici este locuința mea. Aici este locuința mea. ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ Aici sunt bucătăria și baia. Aici sunt bucătăria și baia. ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ Acolo este camera de zi și dormitorul. Acolo este camera de zi și dormitorul. ประตูบ้านปิด Ușa casei este închisă, Ușa casei este închisă, แต่หน้าต่างเปิด dar ferestrele sunt deschise. dar ferestrele sunt deschise. วันนี้อากาศร้อน Astăzi este cald. Astăzi este cald. เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น Noi mergem în camera de zi. Noi mergem în camera de zi. มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น Acolo este o canapea și un fotoliu. Acolo este o canapea și un fotoliu. เชิญนั่งค่ะ Așezați-vă. Așezați-vă. คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น Acolo este calculatorul meu. Acolo este calculatorul meu. สเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น Acolo se află combina mea. Acolo se află combina mea. ชุดทีวีเป็นของใหม่ Televizorul este nou. Televizorul este nou.